Mirë themi. Sot. jo, më jo. Vetëm se qenka minus 5 që nuk e kisha parë. Është minus 5 është? Wow. Doli fjala jote Olta. S'ka mund. Ka paralajmëruar që dje, kështu që. Mund ta shohësh. Ha. Minus 5. Unë kisha 0 te makina ime. Po unë mbaj në një vend të ngrohtë. E kështu kështu do ta nisim se ka ka atë ka bukurinë e vet. Ka atë lezetin e vet, po. Ka atë lezetin e vet. Mirë. Tani zyrtarisht klubi i mëngjesit i hapur edhe për ditën e sotme miq të dashur do të jetë një zjarr bubulak në këtë të ftohtë të tmerrshëm minus 5 na thotë Olta.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 This is Club FM 100.4. Ok, ja ku jemi. Faleminderit Jeri për uh, kalendarin historik. Le të dëgjojmë edhe se çfarë shprehja e sotme Jeri. Dhe është një shprehje shumë e lezetshme. Dhe është kjo. Ti jeton vetëm një herë, por nëse e bën siç duhet, një herë është e mjaftueshme. Ah, sa e bukur qenka. Mm. Mary Jane, uh, Mary Jane West, më duket se ka thënë. Nuk jam shumë e sigurt. Ti jeton wow. vetëm një herë, por nëse Ti jeton vetëm një herë, por nëse e bën siç duhet, atëherë një herë është e mjaftueshme. Mhm. Mm Apo qenka e shkurtër dhe e bukur Jeri. Faleminderit Altini. Tani do të jenë gjithmonë kështu janë se janë shprehje pra, s'kemi çfarë bëjmë vetë. Ne i marrim kështu sikur do i kalojmë në një sitë. Hm, a ia vlen kjo shprehje? jo, nuk ia vlen ai. Ose unë Jeri Jeri ka ka çipuar gjëra që e kanë provuar veten që ia vlen. Mhm. Ë, është një fotografi e cila ka bërë si thua? Ah. Po, raundet ka dalë ka dalë gjithandej në internet. Nuk e di nëse e ke parë këtë. Jo, nuk e po, di. Po më kujtua pak edhe nga shprehja jote. Mm -hmm. Është Giancarlo Murisciano ky nipi, është është një burrë i ri, mm -hmm. 28 vjeç, një djalë i ri, Tam. i cili është duke mbajtur gjyshen e vet në prehër. Oh, dhe është është një foto e cila është vendosur për vitin e ri në në rrjetet sociale. Dhe ka ka qëlluar që është bërë virale në Itali. Në të duket gjyshja 87 vjeçare dhe ky nipi 28 vjeçar që e mban në prehër. E thotë edhe kjo është dashuri. Nuk ishte si Vërtet është. nuk ishte 31 dhjetori më i mirë i jetës sime, por kjo është një pjesë e jetës sot. Mm -hmm. Njëri një kohë më mbaje ti kështu, mbi këmbët e tua dhe unë bëja gjumë, pa turp dhe pa frikë. Për të kura, kujtuar të gjithëve, se jeta duhet jetuar dhe duhet luftuar. Ky është urimi im për 2015-ën, me prezencën e dikujt që mund t'ju mbrojë dhe të jetë i lumtur dhe i buzëqeshur me ju. Po ishte shumë e bukur. Sa e bukur vërtet, emocionuese. Po lexoja pak për historinë e tyre. Ishte vitin në fakt. Kjo më doli në për Të doli vërtet? Në faqen e po, Facebook shumë, po. E, ishte ishte interesante. Gjyshja, gjyshja vuan nga skleroza, gjyshja nuk mban mend dhe e ngatërron Giancarlo me një vëlla që Giancarlo ka pasur. që ka vdekur prej vitesh, një vëlla më të madh. Oh. Ëh, mm. uh, ndoshta edhe ngjajnë ata. Po në kujtimet e gjyshes gjërat janë bërë janë bërë pak të mbivendosura kështu. Po më duk prekse si si fotografi dhe si si histori se kështu është kjo puna e prindërve dhe e gjyshërve? Vjen mm. vjen një moment që ata bëhen prapë të vegjël edhe Kanë nevojë për përkujdesje. Pastaj prandaj thonë në këtë botë lahen të gjitha. Mirë, um, Robbie Williams do të vijë tani me Be a Boy, miq të dashur. Ora 7:12 minuta, është mëngjesi i datës 6 janar 2015, është shumë ftohtë përjashta. Kështu që ne në klubin e mëngjesit rekomandojmë të visheni me shtresa, Aspak ters kur nis me klubin e mëngjesit Ej, është vërtet, është vërtet Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit mëngjesit Miq të dashur um, Duhet të të tregoj diçka tani meqë jemi këtu mm -hmm. um, Ndonjëherë se Po flisim pak për bebat Tam Edhe se si Olta po thoshte që kështu se ata rriten. Është një tjetër vit shtatzanish. Vipash e tjerë e tjerë. Po lindin shumë kalamaj, si do ia bëjmë? Ankohet kjo. Po, u bënë me nga dy, u bënë të gjithë me nga dy. E kupton ku do i rrisim, ku do i çojmë, e nejse. Ky është debati që do hapim pak më vonë, por uh, uh, Mikey Melasio është një djalosh i vogël i cili është vetëm 2 muajsh dhe është bërë njëri nga yjet e reja të internetit, pasi fotoja e tij ku ai ka dalë duke fjetur nani nani në shtëpi, mm -hmm. është bërë virale dhe është përhapur kudo. Ëm ehm, um, në foto ai është në djepin e vet, të cilin ia ka bërë daja. Me qenka i çuditshëm po, djepi. Po, daja është daja një djep. Daja është shumë i apasionuar, quhet uh, Joseph Reginella. Mhm. Mm Qartë se këta janë me origjinë italiane. Mhm. Ëm mm -hmm. uh, dhe shumë i dhënë pas filmit Jaws, më filmi me peshkaqenin, uh, filmi i viteve 70. Ka qenë njëshi, dyshi, treshi me atë peshkaqenin e tmerrshëm që mm. hante varkat me ato hante varkat edhe njerëzit me gjithë varkat dhe njerëzit po dhe ka bërë një djep ku duket sikur uh, foshnja është duke fjetur në varkë dhe peshkaqeni është duke, duke kafshuar po djep i frikshëm duket po Me që edhe edhe i bie domethënë ai ka ngrënë gjysmën e djepit praktikisht, domethënë po. pas kësaj që është këtu. Absolutisht. Ë uh, duket shumë bukur, mund të gjeni një foto edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, por Daja ka thënë që unë mezi kam pritur që ky voglush të flerë në këtë në këtë djep, djep. në këtë djep të përbindshëm, sepse mua më pëlqen shumë filmi. Mm -hmm. Edhe ka pasur nga ata njerëz që kanë qenë kritikë fillimisht të kësaj ideje në internet, kanë thënë po si mund ta tmerrosh uh, dhe traumatizosh fëmijën me pamjen e një peshkaqeni, por uh, po të shikosh fotot e tjera të bebit në faqen e tyre në Facebook, bebi duket sikur e shijon shumë krevatin e vet të ri dhe nuk ka frikë nga peshkaqeni. Fare. Meqë është shumë i vogël. Meqë i vogël. Madje pyet çfarë janë. Bën kështu, bën si ironik. E ç'janë këta? E ç'është ky dhëmb thotë? E ç'është prek? Po. Po e kanë e kanë bërë e kanë bërë lezetshëm. Se ne e dimë që jo, që të gëgja, gëgja fantazi është. Për fantazi, fantazi daje Fantazi e shfrenuar I ka kaluar të gjitha Bravo daje Daja duhet të jetë uh, Duhet të jetë merret me drurin me sa duket Merret një çik me, me punim druri Po, po Se e ka bërë E ka bërë lezetshëm uh, Po doja të thosha Se Olta për shembull uh, Që janë kohët A nuk është e thënë që prindrit e rinj duan të bëjnë gjëra të veçanta për për fëmijët? Po, Dhoma, ku di unë se çfarë. Për shembull, Olta ka hequr fare krevatin. Ka një periudhë në fillim ku edhe prindërve u pëlqen të flenë me fëmijën, derisa po, pastaj bezdisen. Po, kur janë të vegjël, pra, fëmijët nuk lëvizin. Po ky yni për shembull e ka ky e ka fiks se shtrati i tij është ngjitur me tonin. Po um, nuk e di se sa është ora. Midis orës 3 dhe 4 gjithmonë. Mm. Pa diskutim. Po mund të jetë tre e çerek, tre e njëzet, kështu kur ai çohet. Dhe kudo që të jetë do të vijë në krevatin, do të vijë në mes atje. Mm -hmm. Edhe bën një një lëvizje fantastike pastaj se Në gjysmë errësirë kështu se se si nuk vritet zoti e ruan, e kam parasysh. Që hidhet me kokë kështu në krevat dhe e di. Po mirë shumë. E di fiks, e di tamam se ku se ku do bjerë. Po që edhe ajo ka kënaqësinë e vet. Çik mundim shumë, me thënë të drejtën. Një çik zgjim me zile i bie, po. Po. Jo, jo. Dhe ç'bënte parmbrëmë, ha. Zgjim me zile. Jo mbrëmë, mbrëmë ishte okay, ishte i qetë, po parmbrëmë bën bën një gjë tash që do të zbulohet komplet. Dhe i nxjerr të dyja këmbët, Edhe ul jorganin me këmbë, jo me jo me duar, që ta ulë kështu domethënë. E ul me këmbët mhm. që ta ketë sa më poshtë të jetë e mundur, dhe ti e mbulon dhe ai zbulohet, është ftohtë. E mbulon dhe zbulohet, është ftohtë, i them. Nuk do më të shkoj luftë përherë. Në 100 sekondës i del gjumi dhe zbulohet. Po pse? Hmm. Nuk e ndjen pra. Nuk më ka thyer akull. E prek e gjen në një kështu domethën komplet akull, të gjitha ato. Nëse. Mendjen kanë marrë. Ata e dinë. Prandaj thonë që kanë marrë janë budallenj. Mirë. Shiko se edhe ne asaj rruge kemi kaluar. Daniel Merriweather këndon këngën Red. Yes. Okej. Okay. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Është ora tani 7:30 minuta. Uh, unë jam Blendi, mirëmëngjesi. Unë jam Jeri. Oh, Jeri, po, mirëmëngjesi dhe ty. Uh, unë jam Olta, kështu. A e dini, a e dini miq të dashur. Tani këtu njihej Edhe si uh, Edhe si I shpëtuar uh, I shpëtuar nga zilja është uh, Është titulli origjinal, na shpëtoi ose na shpëtoi Zilja ose Bayside School mm -hmm. siç njihej, i famshëm në gjithë botën. Unë do të flisja pak për këtë aktorin. A mund mund të kemi pak nga video këtu e e zotit Ëh, uh, it made me realize that there are a million fish in the sea and Dustin Diamond. Just a worm to attract them. Ha. Që ka luajtur Screechin? For me it was the real thing. My moment in time You got a problem with that dimples? Papi Out of my way Lady with a baby Nëse um, Ideja është që ky aktori kaq eh, komik sa ç'ka qenë eh, gjatë gjithë kësaj kohe mm. uh, E kaq i dashur për gjithë Ka mbërritur tani në pikën e fundit të jetës vet kur është arrestuar për uh, therjen e një personi. Oh, po. Skriçi, i famshëm, oh i famshëm Skriçi i i buti Skriçi, ai që po shikoni po deri tani. Ai që qanda është. Po pse dit ziu? Po sepse jeta, sidomos kur je kur je yll uh, i vogël si fëmijë. Hmm. Jeta trajton keq pastaj. Pastaj përfundon në Milwaukee. Pastaj trajton ti keq. Po. Normal. Ditën e Krishtlindjeve ka qenë në një bar, sipas uh, dëshmisë që ky vet ka dhënë, kjo ka qenë në mbrojtje të të dashurës së tij, mm. por ky për të mbrojtur të dashurën është dashur që t'i ngul një thik në bark uh, dikujt. Oh. Dikujt atje. Po ai është po. gjallë pse? Ja, ai është gjallë dhe është mirë madje. Sepse thika ishte një thik shumë e vogël. Se e ka bërë për mbrojtje të të dashurës? Po. Kështu thotë, tani kështu thotë ky. Me therjen që na the në fillim, duhet sigurisht të ketë bërë hatanë. Po theri pra, po mirë, therje quhet. Që i ngul thikën dikujt. Ça ça quhet? Po se kur thua therje duket sikur ka bërë diçka shumë të. E di, unë jam dakord ne mund ta diskutojmë, jam shumë dakord që ta hapim si si diskutim, se unë nuk po gjej dot fjalë tamam, domethënë, se quam ka qelluar dikë, për shembull kur e qellon me pistolet. Mm -hmm. Dhe aty nuk ka qëlluar, po, po, e qelloi po, pak e qelloi shumë. Kur i fut uh, një thik, quhet si, si, ka plagosur. Me thikë. Se kur thua ka po, plagosur, e mendon që është gjallë. Kur thua therje, gjëja e parë që të vjen në mendje është që tjetri s'është më gjallë. Ti e mendon edhe kështu si. Po pra. Si diçka të tjetër. Edhe heqë lëkurë domethënë kështu. Tani deri aty jo. Po. Okej. E ka e ka therur dhe e ka e ka bërë gati. E ka bën i ka hedhur kripë. Po. Jo, ehm, e kam fjalën, nuk e di pra cila është fjala. Si mund ta thuash? E lë me, pët, plagosur. Plagosur me thik. Po. Po duhet ta thuash plagosur me thikë. Me thikë. Po, po nuk ka një folje domethënë që ta ta thoshte. Siç është folja qëllon. S'e di. Se s'ke nevojë ta thuash qëllon me plumb ose qëllon me pistoletë. Mm. Kuptohet. E. Nëse. Kështu që unë ngaqë s'gjej një dhe kam gjetur therje. E theri me thikë. Ndoshta, ndoshta ekzagjeroj. Po nëse je kështu. Sa gjaka me Altinin. One Republic do të këndojë All the Right Moves tani në Club FM në 100.4. Ne do të flasim pak për qytetin, për kryeqytetin mbas pak këtu në Club FM në 100.4 e gjithashtu do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme, mbas kësaj kënge. Ora shënon 7:38 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s dhe ka mbërritur momenti për anagramën e ditës së sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okay. Cila është fjala Blendi? E kam gati. E ke gati? E shoh që e ke shkruar. Oh yes, oh yes. Mm. Atëherë, Nëse e zgjidhni. Të shkruani dhe emrin tuaj për t'u shpallur fitues. Ka një dhuratë, kujdes. N I T E R I D I N E F. Rit Nite Ridinef. A ta fut një anti? Jo. Dhurata do jetë një kontroll i plotë nga spitali amerikan. A mund ta ah, thuash? Ah, mund ta thuash atëherë. Çfarë do i ndryshonit kryeqytetit, jetës urbane në Tiranë në çdo aspekt të mundshëm është pyetja që unë kam për juve. Çfarë do i ndryshonit kryeqytetit? Nëse do të hiqnit një gjë, nëse do e kishit në dorë, do të ketë zgjedhje, kam përshtypjen unë uh, kam përshtypjen unë. Do të ketë zgjedhje, do të ketë zgjedhje në vend. Po. Kështu që njerëzit do fillojnë të flasin për qytetin, do të diskutojnë për qytetin, uh, ne për tonin uh, secili për të vetin pastaj, aty ku jetojnë e banojnë. Por pyetja është, nëse do të mund t'i ndryshonit kryeqytetit tonë, Tiranës, ose ju qytetit tuaj që na dëgjoni nga diku tjetër, diçka, çfarë do ishte? Çfarë do ishte? Çfarë do i ndryshonit? Mhm. Në çdo aspekt të mundshëm. Vend parkimi. Mund të mund të ketë të bëjë me trafikun, mund mos ketë fare të bëjë, mund të ketë të bëjë me mentalitetin e njerëzve, mund të ketë të bëjë me doja të ndaleshim pak Për mua duhet të ndryshojë mentaliteti i njerëzve, sepse njerëzit janë ata që bëjnë ndryshimin për mirë, janë dhe ata që bëjnë ndryshimin për keq. Dhe nëse ti ndryshon një mentalitet se si duhet të jetë më e mirë jeta jote, atëherë që aty do të fillojë edhe ndryshimi. Po kjo nuk bëhet vetëm nga një njeri apo nga një grup i vogël njerëzish, por duhet të nisë nga të gjithë. Masakër. Faleminderit. Për shembull kemi Bonën që thotë trafikun se është jashtë masë i ngarkuar dhe stresues, si dhe vendparkime për të gjithë thotë ajo brenda unazës. Oh, bravo, si ishte emri vajza? Bona. Bravo, Bona. Bravo, Bona. Tani, tani uh, ti Jeni e ke me mentalitetin e njerëzve, mendon që duhet t'ndryshosh njerëzit. Po si njerëzit janë ata që uh, uh, mund të prishin çdo gjë dhe mund të ndreqin çdo gjë pastaj. Vërtetisht. Sa jemi? Sa është herë? Sa jemi ngritur? Të rregullohet transporti urban dhe të ketë korsi për biçikleta. Korsi për biçikleta dhe po. transporti urban është çfarë kërkon Altini që të rregullohet në Tiranë, okay? Klodi ka shkruar uh, siç e ka thënë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara, John Kennedy, çfarë do të bëje ti për vendin tënd dhe ja, jo çfarë do të bënte vendi yt për ty. Dhe në këtë rast jemi ne të parët që duhet të kontribuojmë dhe të angazhohemi në përmirësimin e të gjithë aspekteve të cilësisë së jetës. Po, unë bleva një biçikletë. Problemet kryesore janë rendi dhe siguria, trafiku rrugor, transporti publik, hapësirat publike e të tjerë. Mhm. Mm Ti e ke blerë vërtet biçikletën? Po, po. Okej, okay, shkëlqysh. Ka disa kohë që e ka blerë. Mbaje në kuti Erti mos e hap. Jo, do ta përdorë ai. Albani ka shkruar do hapja më shumë institucione të kulturës, të artit, të arsimit, mm. teatro, opera, kinema, salla koncertesh, biblioteka publike, galeri, muzeume, shkolla profesionale, Po ashtu do ndërtoja parqe, fusha lojërash për fëmijët dhe të rinjtë, do të stimuloja sa më shumë brezin e ri thotë në frekuentimin e këtyre ambienteve dhe pas një farë kohe do të korreshin të gjithë përfitimet në zgjidhjen e problemeve të këtij vendi. Bravo. Domethënë mund të zgjidhësh problemet e këtij vendi përmes teatrove, kinemave, edhe e kuptoj që mund të tingëllojë kështu si si, si shaka, por është është e vërtetë. Mm -hmm. Përmes kulturës, pra artit dhe arsimit. Po. E gjithashtu dhe sportit. Ky është Albani që ka shkruar Alban Alban Kalemi. Okej, okay, ju mund të shkruani tuajat 069 20 70 222 069 20 70 222 është numri i telefonit ose mund të vini në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi mëngjesit dhe atje mund të lini komentet tuaja. Ka komente po do të lexojmë nga ato njëra mbas tjetrës, ca kanë shkruar më gjatë, ca kanë shkruar më shkurt, por Gjithsesi, ok. Uh, mbas pak do të kemi do të kemi gjithë këto komentet këtu në Club FM në 104, edhe tuajat. Shpresoj ndërkohë që anagrama, jua kujtoj edhe një herë është Nite Ridinef. Nite Ridinef 069 20 70 222. I'm sinking like a restless stone With demons in my head Këngën e Santa, si vjen? Je vjen. Çfarë ka ndodhur me Santa? Faktikisht është bërë një grua si Santa. A ah, dëgjoni pak këtë, shumë e madhe. Është një grua nga Kalifornia, faktikisht është një nënë e re, 35 vjeçare. Ëh, mhm. dhe është ndarë vitin e kaluar para pak muajsh me bashkëshortin e saj, emri i të cilit është Tony Hernandez, emri i kësaj Nuk bëhet i ditur. Më mirë. Por kjo ka tre fëmijë me Tonin, por nuk ka marrë dot nga gjykata lejen që t'i mbajë ajo fëmijët, por i mban Toni. Okay. Për shkak të sjelljes si jo korrekte. Tani unë shikoj që këtu kanë thyer një oxhak. Pse e kanë thyer oxhakun? Çfarë ka ndodhur është që duke qenë se kjo nuk jeton më me tre fëmijët dhe me bashkëshortin e saj ka tentuar uh, që pas vitit të ri të hyjë në shtëpinë e ish bashkëshortit ku jeton bashkë me fëmijët e saj, Por që dera ka qenë i është ndryshuar brava dhe çelësat e saj nuk funksiononin më si dikur. Oh, janë këmbët e saj aty brenda. Po, duke mos hyrë dot nga dera e shtëpisë, ka tentuar të hyjë nga oxhaku në orën 5 të mëngjesit. Mm -hmm. Dhe duke qenë se e dinte që oxhaku i shtëpisë së saj ishte i ngushtë, se është 30 me 30 cm, po. nuk është mm -hmm. se ka ndonjë gjerësi apo gjatësi të madhe, ka vendosur të heqë të gjitha rrobat, duke qenë vetëm me të brendshmet e saj. Kjo gruaja. Mendoi po se në këtë formë do arrinte mm. që nëpërmjet oxhakut të zbriste. të hynte brenda në mm. shtëpi, por ka ngecur. Çfarë nuk ka shkuar në këtë familje? Se unë shikoj këta kanë një shtëpi të mirë, mhm. në një vend të mirë në Riverside, në Kaliforni, goxha e pamje. Është shprehur që ish bashkëshorti i saj, është shprehur që sjellja e saj nuk ka qenë për një nënë të vërtetë, ka pasur probleme me alkoolin, kthehej në orë shumë të vona të natës në shtëpi dhe që më shumë ishte problematike se sa të ishte prezente aty mm -hmm. dhe janë mhm. divorcuar. Megjithatë, ajo nuk ka hequr dorë. Kjo ka qenë aq aq keq, po themi nga nga sjellja, saqë gjykata ka vendosur që fëmijët që tre fëmijët t'i mbajë ish bashkëshorti i saj dhe jo ajo. Wow. Megjithatë, ai uh, ka deklaruar sepse gruaja 35 vjeçare ka përfunduar në spital duke qenë se temperaturat kanë qenë nën 0 gradë Celsius, pra me minus. dhe ka pasur probleme shëndetësore. Por i është dashur që Toni të lajmërojë zjarrfikësit se gjithë kohës dëgjonte ulërimën e një gruaje. Dhe kuptoi që ish gruaja e tij ishte ngecur në oxhak. Okay. Megjithatë, ajo është në spital dhe tani më duhet të uh, paguajë edhe për prishjen e oxhakut të shtëpisë së Tonit. Në bashkëpunim me mua. Okej, okay, mirë. Ne do ta do ta luajmë, do ta kemi edhe këtë Once Upon a Once Upon a Dream Altin. Me një moment për këtë, vetëm se kemi edhe 2 minuta kohë që doja t'i përdorja për t'ju kujtuar miq të dashur se kemi një temë për diskutim sot në mëngjes. Dhe tema është çfarë do t'i ndryshonit jetës urbane në kryeqytet. Çfarë do të ndryshonit? Ka njerëz për shembull që thon banorët. E kanë lënë pak uh, pak evazive. Evazive atje, por uh, nëse mundem uh, do të lexoj uh, do të lexoj këtë që ka shkruar Warda sot në mëngjes sot. Mm -hmm. Do të përpiqesha të bëja të ndihej vërtet urban qyteti. Në Tiranë mungojnë shumë gjëra dhe shumë gjëra duhen përmirësuar, por ajo që më shqetëson mua më së shumti si qytetare e këtij qyteti është mungesa e sigurisë. E thënë kjo në të gjitha aspektet, mungesa e sigurisë kur ti ecën në rrugë, në vizat e bardha, kur semafori është jeshil dhe aksidentohesh dhe policia nuk bën asgjë, mungesa e sigurisë kur ti kërkon të ecësh në vizat e bardha, por vizat e bardha mungojnë, mungesa e sigurisë në vendin e punës, pasi edhe rastet kur të kesh kualifikimin e kur ke kualifikimin e përshtatshëm rrezikon ta humbasësh vendin e punës pasi do të ekzistojë gjithmonë miku i drejtorit dhe padrejtisht do të zëri vendin tënd mhm. etj etj. Mirpo, këto janë mhm. vetëm të Tiranës. Këto me drejtori Këto me vendin e punës janë fenomene gjithëshqiptare. Po që vizat e bardha janë kjo, po. dashur. Janë zhdukur. Mhm. Po, kjo është e vërtetë. Tash se janë ca vende atje, janë ca janë ca hajvanë që që nuk ndalojnë fare për për vizat e bardha, që domethënë nuk respektojnë që s'e respektojnë asgjë. Kam parë edhe edhe në nuk është në në çdo qytet të botës që që të ketë një semafor të ndarë vetëm për uh, Vetëm për kalimtarët apo vetëm për uh, vetëm për makinat. Mm -hmm. Kam parë për shembull edhe ka raste këtu në Tiranë kur ty të ndizet jeshilja, por bashkë me jeshilën të ndizen edhe dy të verdha që tregojnë kalimtar, kalimtar, kalimtar. Që do thotë që kur ti kalon, kur merr kthesën djathtas për shembull atje, mm -hmm. që e mhm. ke të lirë, e ke me jeshile, duhet të kujdesesh edhe për atë të verdhën, që që bën uh, flash kështu, fiket ndizet, pulson, mm -hmm. sepse mund të jenë duke kaluar ndërkohë kalimtar. Dhe nëse ka kalimtar, Ata e kanë të drejtën, jo ti. Kuptohet. Po, po. Ti mund të mund ka për personin e tij aty. Mund ta kapërcesh semaforin tënd, por do presësh para se të kthehesh djathtas, sepse mund të ketë njerëz që kalojnë atje, prandaj janë ato pulsuesit e verdhë bashkë me jeshilen tënde. Që njerëzit nuk i shikojnë, edhe fillojnë pastaj ta bëjnë, ku kalon ti çfarë bën? Po jo vetëm njerëzit, po edhe shoferët mbrapa nëse ti i hap rrugën njerëzve, për shkak po, të fillojnë borinë. Po, sa e tmerrshme. E di, e di. Janë ata kështu, po ama për ata nuk shqetësohemi shumë se. Ashtu. Çfarë do të bëjmë? Në makinë janë, po. Gjithsesi. Vetëm që në shumë vende ama vizat e bardha nuk janë fare. Mhm, mm e drejtë. Se janë janë pikturuar para kush e di se kur edhe janë harruar ashtu. Dhe ndonjëherë ajo s'është debati këtu domethënë që ti do të bësh debat me dikë t'i thuash, shiko zotëri se këtu ka viza të bardha dhe aty ka viza të bardha ose ka pasur. Ka pasur dikur. Ka pasur dikur, por se pyetja është, nëse vizat e bardha nuk duken, a janë vërtet aty? Është nga këto po, filozofike do. Po ta shohësh me vëmendje janë, i kanë pak gjurmët aty. Jo se vizat e bardha janë një gjë që ekzistojnë vetëm po, si imazh, nuk janë. Po janë shumë të dukshme, vizat e bardha ka shumë njerëz që nuk i tolerojnë kalimtarët. Se dua të them një mur për shembull, nëse nuk lyhet, është prap mur. Edhe po të përplasësh kokën mbas tij, do ta ndjesh njësoj. Po vizat e bardha janë thjesht një imazh, është një koncept, një ide. Nëse nuk janë pikturuara, a janë? Paktën ti duhet të jesh i ndërgjegjshëm që kalimtari mund ta ketë atë të drejtë. Por edhe kalimtarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm që jo në të gjithë aksin e rrugës ka vija të bardha. E di. Sikurse e, dalin në çdo moment para makinës. Po, që dalin nga cepat thua ti. Në çdo pjesë. E di atë. E shikoj ky është problem që ndodh edhe me kalimtarët dhe me makinat, ëh, se unë shoh edhe në semafor, kur duhet të kaloj makina, ka shumë njerëz që po nxitojnë dhe ikin me vrap, po. sikur dikush dhe nuk presin 30 po, sekonda aty që të po, kalojnë. Pra, kjo edhe tjetra kur futen edhe me të kuqe. Ka për shembull sa semaforë janë kur ti duhet të bësh një kthesë majtas, uh, si ta zëmë ky semafori tek 21 dhjetori, që shumë vështirë. Dhe ti ai hapet një herë në 90 sekonda. Po. Do kalojnë 90 mm. sekonda tjera, pastaj hapet prapë. Dhe kur hapet hapet për 14 sekonda. Pa. Po. Për të kthyer majtas drejt kombinatit për shembull, apo për të kthyer ose për të rrotulluar në vend, që të do të bësh një rrotullim në vend atje. Dhe në momentin që ty të hapen 14 sekonda, mbasi ke pritur 90, edhe të futen edhe 6 veta nga këta që që s'mbajnë mm. radhën, këta që futen mjeshtra, domethënë që hyn po. nga e djatha, kështu që që dinë më mirë se ty. Ëh, uh, pastaj ke kalimtarët që në atë momentin që të hapet ty ato 14 sekonda duan të gjithë kalojnë. Edhe ti ngelesh, ëh, i bie që të ngelesh për 90, 180, e kupton? Kështu është ajo, me 360 sekonda. Prandaj aty gjithë ai trafik. Ne dëgjojmë këtë se po. e di që kishit fiksim, por kjo është nga Lana Del Rey quhet Once Upon a Dream. Fresher than you. Fresher than you. Oh yeah, fresher than you. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 711 nga Beyoncé. Miq të dashur, ora është tani 8:09 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Olten edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios Club FM në 100.4. Ndërkohë është Nite Ridi Nef. Anagrama për ditën e sotme Nite Ridi Nef. Nite Ridi Nef. Për shembull, ë uh, Po shikoj që kanë shkruar ë uh, uh, njerëzit, thotë Lori. Mhm. Ata që ushqehen me pisllëqe që i hedhin mbeturina në rrugë, barkderrat që nuk lëvizin dot pa makinë, as 1 metër dhe që parkojnë kudo nëpër hapësirat e përbashkëta, të kishte WC publike që Lana të mos mbante era çiç dhe kak dhe të mësohen njerëzit të kontrollojnë nevojat e tyre. Më me, më shumë hapësira thotë për fëmijët se fëmijëria nuk quhet e tillë para uh, kompjuterit dhe para televizorit dhe brenda katër mureve dhe do duheshin më shumë biblioteka. Këto janë uh, disa nga gjërat që Lori ka renditur. Ka renditur. Po. Mm -hmm. Deni për shembull shkruan uh, të bënin më shumë parqe për fëmijët, se lodrat me pagesë janë në ambiente të mbyllura. Ëh. Mm -hmm. Gjithashtu. Vërtet, po. jo të gjithë kanë mundësi. Bora ka shkruar për urbanët, smogun dhe fëmijët e vegjël që lypin në rrugë. Kështu që ja ku ke ca fëmijë që janë përjashta, mm -hmm. gjithkohës, por që jo në jo në mënyrën e duhur. Ëh. Mm -hmm. Erigendi sot vetëm ajrin. Ajrin, po. Oh. Ajrin. Pra çfarë do ndryshonin nga nga jetesa urbane? Çfarë do ndryshonin të kryeqytetit nëse do të mundeshit? Kjo është si thua është një listë dëshirash për po, Tiranën. Po, edhe Ina ka një listë në mhm. fakt, mm -hmm. më shumë siguri në spitalin shtetëror, administrim të mirë të mbeturinave dhe të mos shohim njëri tjetrin si armiq. Okej, okay, faleminderit Ina. Ju mund të na shkruani 069 20 70 222 jeni të mirëpritur miq të dashur 069 20 70 222 për SMS çfarë do të ndryshonin te kryeqyteti ndërkohë që Altini ka gati edhe një zë misterioz për sot le ta dallojmë se i kujt është. Domethënë nuk është shumë e vështirë, kështu që okay. mendoj se sot duhet shpejtësi. Sot duhet të jetë duhet shpejtësi. Okej, okay, po. dakor. E dëgjojmë. Sepse një ngjarje, për mendimin tim, do të vlerësohet se sa e rëndësishme është edhe nga pasoja që prodhon. Ke të drejtë Altini. Mund të bëjmë një nga lajmet? Patjetër. Okej, okay, një pyetje nga lajmet prit prit se e di dhe largohemi pastaj. Atëherë. Ka patur një shpërthim me bombë mm. në parlamentin e këtij vendi. Pyetja është ku? Ku? Që ka rizgjuar tensione që tanimë vazhdojnë prej muajsh e muajsh. Por mbas rreth 2 muajsh të njëfarë qetësie, të brishtë, ka pasur dje një shpërthim me bombë në parlamentin e këtij vendi. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-22 Teksa zë vidanin me I don't want a lover Ora është 9:19 minuta jemi oh, yes, në klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ju urojmë një ditë sa më të bukur. 0692070222 është numri i telefonit miq të dashur për të gjitha komunikimet tona. Ndërkohë që ne kemi një anagram dhe një fitues, shpresoj për anagramin sot ishte Nite Ridi nef dhe është indiferent. Indiferent. Ti. Ti. Indiferent ti. Po. Është Enida e para, 193 mbaron numri, fiton kontrollin e plotë nga Spitali Amerikan. Bravo, bravo, bravo. Ama, çik më fort ajo tani. Pak më fort këtu. Ah, ok, faleminderit ah, Ndërkohë, ndërkohë që kishim edhe një pyetje tjetër Kjo ishte e para, miq të dashur në lidhje me Uh, ato që është bëjmë diçka të vogël nga lajmet dhe thamë se ka pasur një bombë të vendosur në parlamentin e këtij vendi që zgjon konfliktin. Okej, okay, Olta më bën akoma nuk ka uh, një përgjigje. Nuk ka një përgjigje. Wow. Pra, ka pasur. S'e dini juve se u është vendosur një bombë në parlamentin e cilit vendi është vendosur një bombë për të rizgjuar një konflikt që uh, prej 2 muajsh kishte kishte zënë pak cip. Do të thotë kur ishte në paqe. Ja, absolutisht. Ëh, uh, mm. dhe bomba është. Dhe kemi dhe kemi edhe një nga e para, po. po. S'më kanë dërguar. Okej, okay, dakor. Do të mirë nëse, okay. Po i presim. Është është për të bërë. Dërgoj një mesazh të rrugës. Ndërkohë që kemi edhe një zë të të modifikuar. Altini na paralajmëroi se sot zëri do të ishte me të vërtetë shumë i lehtë dhe ishte në fakt nuk e di nëse zërat mund të konsiderohen të lehtë apo të vështirë apo të dëgjuar së tepërmi apo të padëgjuar. Apo jo. Po. Kështu që kam përshtypjen unë që kjo është ngaqë jemi rrahur kaq shumë me këtë zë. Sa kur e dëgjon. Ose na kanë rrahur kaq shumë me këtë zë, saqë. Po, po ka timbrin që është i pandryshuar. Okej, okay, e dëgjojmë edhe një herë për ata që sapo na bashkohen. Ky është zëri miq të dashur 069 20 70 222 është numri. Sepse një ngjarje për mendimin tim, domethënë vlerësohet se sa e rëndësishme është edhe nga pasoja që prodhon. Eh. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues 069 20 70 222 është numri edhe për komunikimet tona në lidhje me një temë që po diskutojmë së bashku sot miq të dashur Ju pyesim çfarë do ndryshonit nga kryeqyteti nëse do e kishit në dorë Nëse do të ishit juve që vendosnit për diçka apo disa gjëra. Çfarë do të ishin ato që do i ndryshonit kryeqytetit, Tiranës, jetës urbane, mënyrës se si ne jetojmë në këtë qytet, mënyrës se si e kemi ndërtuar apo çndërtuar etj etj. Teja për shembull na ka shkruajtur me pika. Thotë një nga pikëpamja urbanistike, mm -hmm. si qytet është një rrëmujë e madhe dhe nuk bën sens duke e bërë qarkullimin e njerëzve dhe të makinave një stres të përditshëm. Kjo është e vërtetë. Shumë zhurmë nga makinat, boritë që nuk pushojnë janë vërtet shqetësuese. Megjithatë, për sa i përket më tepër sensibilizimit dhe edukimit të shoferëve mund të bëhet diçka. 3. Autobusët në orare të caktuara janë të mbipopulluara dhe në orare të caktuara ecin tërësisht avash duke e bërë vajtjen në vendngjarje nga një një udhëtim eksotik. Kjo është vërtet nuk më vetë. Po. Po. Ndërsa katra thotë ka shumë ndotje për sa i përket gazrave të emetuara nga makinat ashtu dhe nga ato inerte të hedhura Nga qytetarët e papërgjegjshëm dhe pesë e fundit është është e nevojshme të ketë më shumë parqe dhe gjelbërim. Dhe ka. Ai njerëzit thonë të njëjtat gjëra praktikisht. Domethënë duan më pak trafik, më shumë hapësirë, më pak trafik, më shumë hapësirë, më pak trafik, më pak ndotje. Ndonjë korsi të veçantë për ambulanca, për shembull, kanë mhm. kërkuar. Ja, një korsi të veçantë për ambulancë. Mhm. Siç do të ishte një rrugë dhe semafor për njerëz me aftësi të kufizuara. Që nuk ka. Mhm. Që nuk ka, e vërtetë. Po, tani nuk e di, këto do të ishin të njëjtat semaforë si tanët apo jo? Thjesht do të kishte ndoshta një kod të veçantë për apo se rampe apo ka apo është fjala për rampë, që të kesh një një një dishezë atje, një zbritje. Për këtë rrezik. Në disa në disa rrugë, në disa rrugë ka. Në disa rrugë ka, po. Në shumë rrugë të tjera nuk ka. Në këto që janë rregulluar tani kohët e fundit duhet thënë që i kanë rregulluar një çik. Që kanë ato rampe, mhm. po. Janë vendosur, po. Gjithsesi. Ka njerëz për shaka që thonë që Tirana ka 8 vjet pa kryetar bashkie. Po në fakt tani atë po, do të bëj, do të ndryshoj kryetarin e Tiranës sot. Jo, e kam dëgjuar, e kam dëgjuar të jo për politikë, po e kam dëgjuar sepse kjo i përfshin të dy krahët në fakt. Mm -hmm. Po më shumë 4 vjetet e fundit Rama ishte kryetar partie dhe u mor me me Partinë Socialiste dhe etj etj etj gjithë punët e tjera që mori përsipër për të bërë, kështu që Tirana mbeti si jetime dhe katër vjetët e, e Lulit gjithsesi ishin prapë të mbushura me shumë politikë. Mm. Kështu që thonë 8 vjet pa pa pa kryetar bashkie. Këtë e kam dëgjuar, nuk është e imja. Gjithsesi, ne shkojmë tek muzika tani, ju mund të na shkruani tuajat 069 20 70 222. 8:23 minuta në këto çaste jeni me Club FM 104. Grazie. Atëherë Jeri, ç'është kjo fotografia që na ke dërguar? Bëhet fjalë për Milanon, sepse ju e dini që në shumë vende të botës, i muaji janar është dhe muaji i uljeve drastike në botë. Është vërtet kjo, po. Por një dyqan në Milano ka pasur një ide më kreative se mm. dyqanet e tjera. Nuk është mjaftuar duke thënë që në dyqanin tonë ka kaq apo aq ulje, por i ka vënë një kusht njerëzve. Mm -hmm. Nëse ju vini vetëm me të brendshme, atëherë mund të visheni dhe të merrni sa më shumë ulje të jetë. Solo con le mutande, solo con le mutande, per favore. Kanë qenë të shumtë djemtë dhe vajzat e reja, të cilët uh, janë rreshtuar përpara dyqanit që në orët e para të mëngjesit, ku ai ende nuk ishte hapur, janë mm. pajisur më pas me nga një numër sepse kanë qenë aq të shumtë sa duhet të pajiseshin me nga një numër që të mos krijoheshin uh, probleme më pas, por Super, të gjithë uh, nuk i kanë marrë parasysh temperaturat e ulta, duhet thënë që temperaturat janë shumë të ulta, dhe kanë pritur derisa dyqani është hapur vetëm me të brendshmet e tyre. Oh. Dhe më pas kanë shijuar uh, dyqanin duke blerë uh, ç'të mundin. Bravo. Shiko, shiko, shiko, shiko. Po ne këtu mbajmë ide kreative. Bravo italianëve. Çfarë filmi ka qenë ai me Togliti le mutande? Lori ah. dikto, Lori, Lori dikto, film italiano vero. Benigni është ai? Te il mostro Benigni thotë Lori ah, po hon me siguri. I thashë ti, po, telefoni i prishur. E pa e kam me pikëpyetje. Ti çfarë thotë Lori? Togliti le mutande më ka mbetur kështu. A është ajo shprehje? Është ose një gjë nga Fantozzi ose një gjë nga nga këta domethënë kështu. Komikët. Komikët, komikët. Normal. Sa kushtoi ti që brekë? Përveçse, përveçse me shaka. Apo jo, apo jo, ehm, um, Olta. Olta. Ore Altin, po ç'ke kështu sot? Mirë, okay, faleminderit shumë. Uh, më duket, më duket miq të dashur se kemi një fitues tani në lidhje me uh, atë që është pyetja në prit prit se e di, sepse vendi ku është vendosur një bombë në parlament është Parlamenti i Ukrainës. Ukraina pra në Kiev. Uh, një Fredi fiton dy bileta për në Cineplex. Këta njerëzit në Kiev uh, akuzojnë Moskën se ka qenë ajo që ka vendosur bombën, fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz kjo bombë, por është vendosur në një zyrë e cila shërbente për të ngritur fondet që duheshin mm. për të shtypur rebelët në Donetsk. Ë uh, rebelët pro-rusë. Dhe ata mendojnë që që pikërisht për këtë arsye është zgjedhur kjo zyrë për të vendosur bombën si për të dërguar një mesazh që kjo mm. është kundra shtypjes së rebelëve pro-rusë etj etj, domethënë është e gjitha brenda. Por nuk ka pasur të vrarë dhe ka shpërthyer pra në parlamentin e Ukrainës në Kiev një bombë. Mirë, ë uh, mund të bëjmë një tjetër pyetje nga lajmet miq të dashur, le të shikojmë uh, se e dini apo nuk e dini se në cilin vend të botës janë duke përjetuar zjarre masive. Për shkak të temperaturave të larta. Larta. E kjo duhet t'ju ndihmojë pak. Për shkak të temperaturave të larta dhe motit pra janë uh, duke përjetuar zjarre masive në këtë vend të botës. Ja se çfarë dëgjojmë, kemi uh, të dërguarin tonë atje. Rëshe Lebuli Për momentin ai nuk na dëgjon, po mund të dëgjojmë, e ka mikrofonin hapur, e dëgjon? Ja, po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. Ku ka zjarre masive? 8:30 tani është koha për të dëgjuar uh, La La La nga Naughty Boy bashkë me Sam Smith Në Club FM në 100.4, njëra nga këngët më të klikuara, në vendin e katërt më duket, për vitin 2014, po më tregoje pak për ato po, klikime dhe gjërat. Uh, kanë qenë ndër 5 këngët që janë klikuar më shumë, um, kjo është në vendin e 3, e 4, më fal, me 450 milion klikime. Dëgjojmë pak. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në Klubin e Mëngjesit Të gjithë e kemi maninë e grumbullimit të gjërave të ndryshme. Kjo ndoshta sepse na vjen keq t'i hedhim. Por vjen një moment që e shohim se gjërat e panevojshme kanë zënë shumë vend në hapësirat e shtëpisë tonë. Ja disa gjëra që tashmë ka ardhur koha t'i largojmë. Rrobat që ju kurrë nuk i keni veshur, rregull tashmë i pranuar. Në qoftë se keni 2 vjet që nuk e keni veshur dhe nëse nuk ka ndonjë vlerë sentimentale për ju, atëherë largojeni nga garderoba juaj. Gazetat dhe revistat e vjetra, Nëse keni grumbulluar një tufë me gazeta dhe revista të vjetra që nuk bëjnë gjë tjetër vetëm kanë zënë pluhur, tashmë ka ardhur koha t'i spastroni. Ilaçet e skaduara, Nëse keni kohë që mbani ilaçe apo receta të vjetra ilaçesh, tashmë ka ardhur koha për t'i seleksionuar dhe për të mbajtur vetëm ato që ju duhen. Të tjerat që kanë skaduar nuk kanë pse të zënë vend kot. Ushqimet e mbetura nga vaktet tuaja. Është fjala për ato ushqime të mbetura nga vaktet që keni konsumuar ndoshta disa ditë më parë dhe që i keni vendosur në fund të frigoriferit. Është e mira t'i largoni për të pastruar frigoriferin tuaj, në të kundërt më vonë do të përballeni me mykun që ato mund të krijojnë nga e ndejtura për një kohë të gjatë. Ju mund të mbani në shtëpinë tuaj pajisje elektronike që mund të jenë të vjetra dhe që nuk i përdorni më. Ka ardhur koha që ato pajisje t'ia falni dikujt. Pajisje bukurie që nuk i përdorni. Secili nga ne, sidomos femrat, mund të kenë të grumbulluara diku pajisje apo produkte bukurie, të cilat tashmë nuk përdoren më, nuk janë më funksionale. Edhe pse kanë qenë shumë të shtrenjta për kohën kur janë blerë, përderisa nuk na hyjnë më në punë, është e kot që t'i mbajmë. Manualet e përdorimit. Ju zënë shumë vend. Është e mira që tashmë t'i largoni sepse informacione të tilla ju mund t'i gjeni dhe online. Shishet e alkoolit bosh mund t'i keni koleksionuar, por zënë një vend shumë të madh në kuzhinë. Tashmë ka ardhur koha t'i largojmë nga aty. This is Club FM 100.4. David Guetta, Sam Smith, Dangerous, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:39 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4 edhe nga ekrani i Club TV. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Ortin edhe Lorin. Do të nisim tani edhe një quiz me seri. Pyetjet për sot kanë të bëjnë me një element thelbësor Që është koha. Dhe koha. Okej, okay, faleminderit. Atëherë, ne do të bëjmë pyetje, të cilat kanë gjithmonë lidhje me kohën. Pra, përgjigjet do të bëhen ose me vite, ose me muaj, ose me ditë, por gjithmonë elementi kohë është ku ne do të godasim. Do të fokusohemi aty. Atëherë, pyetja e parë është Lojërat olimpike dimërore zhvillohen në intervale prej kaq vjetësh. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për që jeni fitues 0-6-9-27-12-2 Pyetja është lojërat olimpike dimërore Zhvillohen në intervale prej kaq vjetësh Pra njëherë në sa vjet zhvillohen lojërat olimpike dimërore. Kujdes. Mm -hmm. 069 20 70 222 069 20 70 222 Ju kujtoj se sot në klubin e mëngjesit Jemi duke folur pak për qytetin Pyetja për juve është Çfarë do t'i ndryshonit këtij qyteti Nëse do t'mundeshit Çfarë do t'ndryshonit nga jeta urbane në Tiranë Pra në çdo aspekt që t'ju vijë për mbarë Që që mund t'na shkruani për këtë 069 20 70 222 Ndërkohë që Olta nëse ka ndonjë fitues mund ta japë tani Dhe unë do t'bëj një pyetje në një moment. Po unë do t'ja nis me këngën e ditës është Zenai Zenaida. Zenaida. 82 mbaron numri fiton lule nga bota e luleve. Bravo. Ndërkohë kanë gjetur dhe zërin Altin. O si ka mundësi? Jo. Është prej Zogaj. E saktë. Ua ua. Bravo. Ngjarje për mendimin tim, do të vlerësohet sa rëndësishme është edhe nga. S'ka dyshim, pra. Okej, faleminderit. E ka gjetur Elinori fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Po. Në 1936. vjet. Ka shkuar ky ky zotëria këtu që po shikojmë në një foto në miqdash është një bjond simpatik që quhen Jeri, me flokë deri diku të gjatë, por jo shumë të gjatë, me një çik mjekër të lënë kështu si tip trendi. Mm -hmm. E ka emrin Thomas Gilbert Jr. Mm -hmm. Siç thash është 30 vjeç Jeri, ka mbaruar Princetonin mm -hmm. që është një nga shkollat më të mira në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe uh, ka vrarë dhe babain. Po, po, po, po, po, vrarë babain e tij, uh, i cili është një ose ishte më saktë një financier wow. i njohur, uh, zoti Thomas Gilbert. Uh, një financier uh, si thuhet është kreu i një nga këto që quhen hedge fund apo themeluesi i një hedge fundi janë mm -hmm. ato fondet e investimeve etj etj etj në punë Wall Street-i. Mm -hmm. Por por uh, motivet pse e ka vrarë babin janë të jashtëzakonshme, sepse ky djali, megjithëse kishte mbaruar Princetonin, ëm mm -hmm. um, jetonte me para të dhëna nga babi. E mbante babi. Babi dhe mami e mbanin mm -hmm. me lek. Dhe babi jepte 400 dollarë çdo muaj. Mm -hmm. M'falni, çdo javë. Çdo javë. Çdo javë. Çdo javë jepte 400 dollarë për pare xhepi. Dhe ky donte më shumë si ishte puna. Epo, ndoshta donte, po tashi krizë është dhe janë rritur çmimet. Edhe inflacion ka. Por por çfarë ka ndodhur është, çfarë ka ndodhur është që që gjithashtu babai i paguante qiranë 3000 dollarë në muaj për oh, një oh, apartament oh, në Manhattan. Super vit. Tani ai me me 400 dollarë në New York në javë, nuk është se nuk është se janë ndonjë gjë. Jo ndonjë gjë e madhe. Ashtu, ajo shkon e gjitha vetëm për kokainë. Por gjithsesi, ë puna është këtu, puna është që që mm. babi i ka thënë që në vend të të jap 400 do të jap 300 tani e tutje. Po. 300 do ta bëjmë prishur në pazar. Domethënë e kishte 1600 në muaj këtë stipendin. 400 s'm dalin. 400 s'm dalin, me 300. Ç'do bëhet me 300. Siç tregon policia, kanë qenë në apartamentin e prindërve të tij, bashkë me mamanë, kur ky i ka kërkuar mamit t'i bëjë një sanduiç, është gjithçka rreth këtij, është është domethënë fëmia i përkëdhelur. Mm -hmm. Mami më bëj një sanduiç. E kupton edhe aty. Mami më bëj një sanduiç, mami shkon të bëjë sanduiçin, ky nxjerr uh, pistoletën. E gjuan babain në kokë dhe mbasi e lë babain shakull, ia vendos pistoletën në dorë Ëh, dhe dorën me gjithë pistoletën mbi gjoks, për t'u dukur sikur babi kishte vrarë veten papritmas që ky priste për sanduiçin. Babi nuk duroi dot edhe ia dha vetes, e kupton? Policia thoshte ishte e qartë, është një skenë krimi e e stisur e sajuar aty për aty dhe e kanë marrë tani uh, nga sa duket për një kohë shumë shumë të gjatë uh, në burg zotin uh, Thomas Gilbert Jr. me një diplomë nga Princeton dhe një baba që s'është më Tani, sepse donte t'i jepte më pak se 400 dollarë çdo javë për për shpenzime qejfi, ndërkohë i paguante edhe qiranë. Po, rrit fëmijë po deshe. Po po. Po do e kuptojë besoj, do e kuptojë. Po, është e vërtetë tani. Tani do e kuptojë. Si ta kuptojë si mos ta kuptojë, nuk ka ndonjë vlerë të madhe. Nëse do ta kuptojë, do ta kuptojë bashkë me shokun e dhomës ose ose të qelisë. Siç quhet ndryshe tani. Mirë, do kthehemi, do kthehemi mbrapa, ë, uh, mbas pak miq të dashur në klubin e mëngjesit tani ndërprerje fare e shkurtër. Do kemi edhe pop quizin që na pret. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Oh, oh yeah. Lera tera. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. This is how we do. Um, është koha tani për uh, të bërë disa emra fituesish, do të përmendim emrat e atyre që kanë fituar në lidhje për shembull me pyetjen time që ka është është është një quiz me seri që ka si element bazë kohën dhe unë mhm. pyeta në fillim një herë në sa vjet ose në intervale prej sa vjetësh Zhvillohen lojërat olimpike dimërore. Çdo 4 vjet. Çdo 4 vjet është saktë. Është Eri e para, dy bileta për në Cineplexx fiton. Njësoj si lojërat olimpike në përgjithësi, mm -hmm. por për t'ju ngatërruar ishte vënë aty, edhe lojërat olimpike dimërore zhvillohen çdo 4 vjet. Pyetja e dytë në lidhje me kohën është kjo tani. Sipas versionit të vëllezërve Grimm, ëh, mm -hmm. bukuroshja e fjetur, tam, po. fjeti kaq vjet. Kaq vjet. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues. Sipas versionit të vëllezërve Grimm, bukuroshja e fjetur, fjeti të madhen për kaq vjet, mm -hmm. derisa u zgjua nga puthja e dashurisë së vërtetë. 069 20 70 222 për të mos u ngatruar. Kishim edhe një pyetje në lidhje me ku ka rënë zjarri i madh. Në Australi. Po, në Australi pra, saktë. Ka gjetur Mateo 089 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Në Australi. E bëjmë edhe një pyetje në lidhje me lajmet? Patjetër. Oh ja, ku këndon bilbili. Kjo është shumë e thjeshtë, miq të dashur. Mund t'ju ketë rënë në sy, mund të mos ju ketë rënë në sy. Pyetjet janë të lehta.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 Duhet të jetë e lehtë. Luan Jeri, miq të dashur. Përshëndetje. Luan Altini. Hello, hello. Uh, kemi Oltën. Përshëndetje. Përshëndetje Olta. E gjithashtu juve në 069 20 70 222 do të ketë një fitues sigurisht, ai që vjen i pari. Me katër përgjigje të sakta. Atëherë. Siç thashë, në fjalor te gërma i, këto janë përkufizimet, ju më jepni fjalën. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Veti mbrojtëse që ka një organizëm për t'u bërë ballë disa mikrobeve mm -hmm. apo për të mos u dëmtuar nga disa helme. Kujdes. Veti mbrojtëse që ka një organizëm për t'u bërë ballë disa mikrobeve apo për të mos u dëmtuar nga disa helme. Mhm. Mm Nis me i. Të gjitha nisin me i. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Tallje që bëhet në mënyrë të hollë dhe të mbuluar. Duke folur gjoja me gjithë mend. Mhm. Mm Tallje që bëhet në mënyrë të hollë dhe të mbuluar, duke folur gjoja me gjithë mend. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Aftësia e njeriut Për ta kuptuar realitetin drejt për drejt dhe pa ndërmjetësinë e arsyetimit. Kujdes, hiq arsyen, mhm. çfarë mm -hmm. mbetet? Aftësia e njeriut për ta kuptuar realitetin drejt për drejt dhe pa ndërmjetësinë e arsyetimit. Mm -hmm. Kjo është çfarë mbetet. Kujdes. Dhe pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Zemërak i rrëmbyer i papërmbajtur. Okej, okay, ja ku jemi. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ora është 9:08 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Olta po, kur qesh Olta na na ngrohet gjithë atmosfera po, këtu. Po. Faleminderit Olta. Jo, më iku dielli por u ngritë, u ngritë temperatura nëse e ke vënë re. Ishte minus 5 në mëngjes. Po, Shihe një çik tani edhe na e thuaj edhe neve se sa është. Atëherë, miq dashur, kemi edhe një pop quiz uh, aktiv, të cilit do t'i bëjmë uh, një nga një edhe përgjigje tani. Unë shkova tek fjalori i gjuhës shqipe, u ndalëm te gërma i dhe kam përkufizimet e katër fjalëve që nisin me i. Tani do të zbulojmë se cilat janë këto fjalë duke mhm. lexuar fillimisht përkufizimet përkatëse. Pyetja e parë për ty Jeri, veti mbrojtëse që ka një organizëm për të bërë ballë disa mikrobeve apo për të mos u dëmtuar nga disa helme. Imuniteti. Imuniteti është e saktë. Bravo Jeri. Bravo Jeri, e kanë pasur dhe deputetët. Mm. Pyetja numër 2 është për ty Altin, një mm. tallje që bëhet në mënyrë të hollë dhe të mbuluar duke folur gjoja me gjithë mend. Ironi. Ironi është e saktë. Bravo, Altin, shumë ironik edhe në përgjigjen tënde. Ah, pyetja e katërt është, pyetja numër 3 është për Oltën. Aftësia e njeriu për ta kuptuar realitetin drejtpërdrejt dhe pa ndërmjetësinë e arsyetimit. Po, intuita. Intuita, po. Të cilën Olta e ka me shumicë. Po, mhm. po. po. Doni ca. Apo një mënyrë e hollë dhe e mbuluar për të folur gjoja me gjithë mend. Po. Ah, pyetja numër 4 është zemërak i rrëmbyer, i papërmbajtur. Inaci. Inaci sipas ah, fjalorit të gjuhës shqipe, zemërak i rrëmbyer, i papërmbajtur, inaci. Bravo Jeri. Kush është fituese Olta? Është Xhorxhina. Xhorxhina. Bravo. 570 i mbaron numri me katër të sakta fiton një check-up nga spitali. Katër të sakta Xhorxhina, bravo të qoftë. Ë uh, ka fituar një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan, i cili është i gjithi falas dhe Xhorxhina mund ta përdorësh atë për veten tënde apo mund ta përdorësh për njërin nga individët e tjerë të shtëpisë tënde, ndonjë nga mhm. inatçinjtë apo ironikët e tjerë që keni që keni aty në shtëpi. Një pyetje që kemi pasur sot për ju është çfarë do t'i ndryshonit kryeqytetit, jetesës urbane në Tiranë në çdo aspekt të mundshëm, çfarë do t'i ndryshonit pra kryeqytetit nëse do të mundni të ndryshoni diçka, mund të na shkruani në SMS 069 20 70 222 është numri apo të vini në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi i mëngjesit facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Do lexojmë ndonjërin nga mesazhet që vijnë atje apo e po, lëmë po, për më vonë? Po, emën, për shembull thotë po. do të mbyllja lokale dhe do të hapja qendra kulturore dhe parqe. Okej. Okay. Oh. Qendra kulturore dhe parqe. Mm. Ndërkohë që se ka një gjë. Po ndja çit duam dhe pa ta po bëjmë. Mund të them diçka, për shembull ka. Jo. Ë se e lexova edhe më parë këtë që ka Edhe shumë të mira janë. Dikush thoshte për shembull duhet të hapin biblioteka mm. kudo që ka në mm. lagje, biblioteka, ë uh, teatro, kinema, salla koncertesh, ë uh, siç dëgjuam tani edhe qendra kulturore etj. Për të rinj. Mhm. Për të rinj. Ndërkohë që ka njerëz për shembull që kanë hapur kinema në kryeqytet, Dhe që ankohen se të rinjtë edhe për uh, 200 lekë bileta nuk, nuk duan të shikojnë një film. Po duan të pinë një kafe. Po duan të pinë një kafe. 200 lekë domethënë një kafe një ujë me atë dhe janë në rregull. Blidhesh. Po, kafe ujë me gaz ose kafe ujë me gaz. Dhe dhe po flasim për kinema që nuk janë Si si Cineplexi, për shembull, që ke nevojë të shkosh me makinë deri mm. tek Tegu apo çfarë. Ka të tjera në në kryeqytet që janë në mes të kryeqytetit edhe ata që i kanë ankohen që thonë ë uh, duke thënë që të rinjtë janë ngjitur te kafja atje, u thonë ore hajde për 200 lekë. Shikoje këtë filmin se është film i mirë, ka ardhur nga Hollywoodi, ka ardhur nga Franca, ka ardhur di unë tani nga mund të jetë ai prodhim uh, dhe ata thonë ju faleminderit, uh, ju lutem na sillni tavull. Po. Kështu që Është edhe kjo gjëja tjetër, domethënë. Mund t'i ndërtosh ato, po a do të vinë ata? Se tek e fundi nuk është se mungojnë, ka. Ka ca. Ndoshta duhet të kishte qendra për të rinj që të po. kalonin kohën dhe të. Po më shumë ka kafe je. Po ajo s'diskutohet. Më shumë ka kafe, më shumë ka po. pika bixhozi, më shumë ka qofte, po qofte e ke kështu domethënë. Deri herë mos na i kujto qofte se po na hahet tani. Po qofte. Ato qofte. Le të rrimë te pikat e bixhozit më mirë. Po Altin. Lënë për të dëshiruar. Ah sa e mirë që është ajo paçja. Ku ka? Oh, Ai pila. Ej, më tregon pak uh, cili krye uh, cili kryetar institucioni ka ndërruar lukun për vitin e ri. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Kush mi? Kush ta tha ty kush? Presidenti i Republikës. Është e saktë, bravo ti. Presidenti i Republikës Bujar Nishani, miq të dashur, ka ndryshuar pamje, është tani pa mustaqe. Mm -hmm. Është tani pa mustaqe, tani e tutje. Kam shifën unë që kjo do të bëj. A kemi një foto apo jo? Tani që rriti Lori e hoqi. Të Bujar Nishanit pa mustaqe? Le të kërkojmë, le të kërkojmë në Google për shembull, nëse se çfarë do, është Enea fitues fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Enea, fitues të tjerë kemi Olta? Jo. Po edhe mund të kemi ah. herë. Na thuaj. 100 vjet për shembull ka thënë Besa, 745 i mbaron numri, fiton gjithashtu dy bileta për në Cineplex. Bravo. Po, ehm um... Kaq. Faleminderit Olta. E kam gjetur fotografinë Altin. Mm. Nëse bën një kërkesë, një kërkim në Google, Bujar Nishani pa mustaqe. Dhe del vërtet. Dhe shkon te imazhet, mm. të del, të del një foto që quhet Jari pa mustaqe. Oh. oh. Jari, e ju nuk nuk tallem, nëse do ta bëni save atë foton, mm -hmm. Do të shikoni që file name ose emri i dokumentit është Jari pa mustaqe. Ja ku e keni. Jari pa mustaqe. Wow! Edhe kështu shumë mirë duket.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 Mm, mm, mm, Do të mm. fillojmë tani miq të dashur një lojë që quhet Sharadio. Unë e Altini kemi menduar një fjalë, një fjalë të tmerrshme. Edhe në një të thjeshtë, sa aty mbyten ju. Me një pikë. Të thjeshtë. Është pika e ujit. Do e shikojmë moj. Jepi pra Altin. Boll qeshe. Ti jap. Jepi pra. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Je, je, je! Okej! E gjemë të tyre? Atëherë, pra, gjeni fjalën tonë, po e gjetët dot. është koncept? Jo. Jo. është një gjë e mirë? O, është një gjë shumë e mirë. Shumë e mirë është. Për disa, për disa të tjerë është një tmerr, një makth. Është në qiell. Është në qiell. Është në qiell. Në një farë forme. Bie nga qielli, bie. Jo, nuk bie nga qielli. Është ditën apo natën? Është dhe ditën dhe natën, është kudo. Është kudo. Është kudo. Po më shumë i dukshëm kur është. Dëgjo, po ju ndihmoj pak se u mërzitëm. Ëm, është një organizim. Jo, një organizim, një organizim njerëzish, goca. Jo, a është një protest. Që të Jo, nuk është një protest. Është një është një organizim më i Ose le të pyesim Altun më mirë. Ti Alta, di çfarë është një organizim njerëzish? Jo, Altin, të lutem na e shpjego pak. Do doja shumë Altin të ma sqaroje ti. Më pëlqen po, kur ato fjalë dalin nga goja jote. Ka vetëm një organizim të tillë apo ka disa? Mm, një do të. Vetëm një. Domethënë një tek kjo e madhe, se pastaj po. disa mund të ketë. Janë të ndara pastaj. Ndërkohë, kemi pasur një pyetje në lidhje me uh, vëllezërit Grimm dhe bukuroshen e fjetur. Dhe unë pyeta, e dham, se të. e dham që pra, ka ka fjetur 100 vjet? Po, po, e dham. Okej, mirë, shumë mirë. Atëherë. Tani do bëj një pyetje të vështirë mm. me moshën. Me moshën, me kohën. Dhe ju sfidoj që ta gjeni. ka sot mjete për të zbuluar gjithçka. Njëra nga garat më të bukura të kuajve në mhm. botë mm. është një derbi e përvitshme që quhet The Kentucky Derby. Kush ka parë filma me kuaj këto vitet e fundit mund të ketë parë edhe skena nga The Kentucky uh, Derby, mm -hmm. ka qenë uh, si kishte emrin ajo, Biscuit, diçka me me Biscuit, ishte një film shumë i bukur. Nëse, uh, ideja është kjo. Që të marrësh pjesë tek uh, derbi i Kentakit apo në Kentucky derbi, mm -hmm. e para duhet të jesh kalë. Dhe e dyta duhet të jesh kaq vjeç. Duhet të kesh mbushur kaq vjeç. Mm -hmm. Sa pra? Sa vjeç duhet të ketë mbushur kali për të marrë pjesë në mm -hmm. derbin e Kentakit, një garë madhështore kuajsh që ndodh një herë në vit. 069 pra për të marrë pjesë në Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 9:29 minuta tani në këto momente miq të dashur ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 dhe nga ekrani Club TV. Jeri do na tregoj tani për uh, një restorant në një pub restorant në Rimini. Në Rimini të Italisë, Jeri. Mm -hmm. I cili quhet Men versus BBB, trembo. Mm -hmm. Dhe ka një ofertë shumë interesante. Ata janë specialistë një lloj hamburgeri që është 1.2 kg, është një alamet hamburgeri. Një alamet hamburgeri me thënë 1.2 kg hamburger. E di Olta që je uritur, po sa oh, shoj. Oh, e vetëm pyet Altinin ti. Por se mos vetëm Olta në këto momente. Ky lloj pabi në Rimini ka një lloj sfide për të gjithë ata që shkojnë dhe e frekuentojnë si ambient, mhm. sepse sfida është nëse ti arrin që të hash këtë lloj hamburgeri. Nëse ja arrin ta hash hamburgerin 25 minuta, atëherë ti nuk e paguan. Nuk paguan, po, nuk paguan. Ai kushton ky lloj hamburgeri kushton 30 euro dhe në momentin që ti e konsumon të gjithin brenda 25 minutave ti nuk e paguan atë, po mund të paguash vetëm për pijet që ke konsumuar. Në momentin që kalon 25 minuta, atëherë duhet të nxjerrësh nga xhepi 30 euro. Dhe kjo është një sfidë që ka filluar për këtë vit. Shumë mirë, duhet ta hash ose ta hash. Ose ta paguash. Të falë. Mund ta hash falas ose ta paguash. Por është diçka vërtet interesante dhe këto janë uh, disa risi që sjellim nga vende të ndryshme për mm. vitin 2015. Mhm. Mm Faleminderit. Asnjë gjë. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Grazie Jeri. Di niente. Po. Grazie, ajo është fjala që po kërkonim. Grazie. Ej, eh, çfarë do i ndryshonit kryeqytetit? Është pyetja për juve sot në mëngjes. Çfarë do i ndryshonit Tiranës nëse do ta kishit në dorë? Jetesës urbane në çdo aspekt të mundshëm, uh, mund të jetë lidhje me trafikun, në lidhje me kulturën, pastërtinë, uh, eh, hapësirat, Restorantet, gjithçka. Çfarë e bën një qytet mrekullueshëm? Çfarë realisht e bën një qytet që thua se ia vlen të jetosh në këtë qytet? Dhe kur bëhet fjalë për uh, për qytetet në botë, uh, zakonisht dalin uh, gjëra si shkollat e mira, restorantet e mira, siguria në rrugë, Për të thur kum. Zoti me makinë. Po ti je problemi. A e di që je pjesë e problemit? Lëre makinën aty bashkohu me këmbësorët. Nice. Për ta për ta shprehur eh, sa më bindshëm që gjithçka është e mundur. Shikoni këtë, është një tomtato. Ke parë një herë tomtato? Çfarë është tomtato? Tomtato është një bimë mhm. që bën edhe domate, edhe patate, wow. njëkohësisht. Prodhon edhe edhe domate, wow. edhe patate, njëkohësisht, oh. po. Është një, është një firmë që ka e ka hedhur në treg në fillim në uh, Mbretërinë e Bashkuar, pastaj edhe në Shtetet e Bashkuara, tani më është e disponueshme, mund ta blesh në dyqane të ndryshme, një tom tato, uh, ose thënë ndryshe ketchup dhe patate të skuqura, të, të gjitha në një në një bimë të vetme. Ëm um, e kanë e kanë bërë këta këta zotërinjtë supernatural grafted vegetables, quhet uh, quhet firma, mm -hmm. edhe nuk është gjenetikisht e modifikuar, është thjesht si t'ua them, e shartuar, e shartuar, ata marrin ë uh, siç ishte ajo pema me katër apo pesë lloj frutash, rriteshin po, në një po. pemë. Po, pra, e njëjta gjë. Domethënë njëra njëra pjesë kërcell edhe domateje, edhe patateje, dhe për shkak se domatet dhe patatet janë të ngjashme, gjenetikisht janë uh, si t'ua them kushërira, nga kjo funksionon. Nuk i marrin jetën njëra tjetrës. Po, funksionon dhe, dhe mund ta bësh uh, teknikisht mund ta bësh edhe vetë në shtëpi, por do teknik do pak uh, si t'ua them zotësi në atë mm -hmm. dhe duhet për shembull që kërcenjtë që do mhm. bashkohen mm -hmm. uh, të jenë të, të njëjtës trashësi. kërcenjtë e domates dhe patates. Por mm. funksionon edhe nën tokë, në rrënjët rriten patate të bardha, ndërkohë që mbi tokë sipër rriten domate të kuqe. Të mrekullueshme. Interesante. Mm. Tom Tato. Një Tom Tato. Kështu që Olta, ndërkohë që bota po bën Tom Tato. Po, po. Ne edhe po flasim për gropat e bllokut. Po tani, edhe aty mund të bëhet një Tom Tato. Tom Tato ka, dhe me po. siguri, e ka sjell ndonjë nga këta bosat, një Tom Tato. për shefin e tij. Mirë, um, kemi kemi nevojë për të bërë ndonjë pyetje, kemi ndonjë fitues për të dhënë, a po, diçka i jepi pra, hajde. Mos po, biem në recesion. Po, ta them që kali duhet të jetë 3 vjeç. 3 vjeç është saktë. Bravo, bravo, bravo. E ka gjetur Dori, Dori, jo unë. Unë nuk e dija, nga Dori më thonë. Mhm. Fiton dy bileta për në Cineplexx. Pra. Është e saktë, është e saktë. 3 vjeç duhet të jetë kali për të marrë pjesë në në Kentucky Derby. Uh, dhe duhet të jetë kal, sigurisht, po këtë e tham. Po, po, Mirë, uh, mund të bëjmë edhe një kishim edhe një pyetje tjetër në lidhje me me Po, kishim uh, euron që ka pësuar bravo, një bravo. Fatmiri fiton dy bileta për në Cineplex mm -hmm, bravo. Gjithashtu kishim dhe Lindën që ka thënë OSHE për sharadën tuaj Fiton dy bileta për në Cineplex është e saktë, wow Mirë, um, tani, do të bëjë një pyetje Do të bëjë një pyetje lidhur uh, me kohën Në lidhje me Oh yes, faleminderit. E kemi me muzikë. Ka pasur një luftë, një luftë të shkurtër që ka ndodhur uh, disa dekada më parë në Lindjen e Mesme, mm -hmm. midis Izraelit dhe vendeve arabe atje. Një luftë që zgjati disa ditë dhe që njihet si lufta kaq ditore. Pikërisht për këtë kisha fjalë. Ka disa lloj furçash. Ka edhe me bateri, po kjo me bateri edhe është, është zakonisht për dhëmbët, po? Po. Se është kështu si tip si tip alasoj. Me jo. bateri jo Altin. Po dhëm ka, ka ca dhëm. Kam ca dhëm, më kanë ngelur akoma. Me moshën po bien, po. Vjen shumë keq. Mm, mm, mm. Po gjithsesi Olta, s'ke çfarë. Gjithë vetëm na bën. Okej, okej, mirë. Ej, uh, ndërkohë na ka gjetur se sa zgjati lufta midis uh, kjo ishte lufta e tretë midis uh, arabëve dhe Izraelit. Mm -hmm. uh, në vitin 1967 u zhvillua një luftë e cila zgjati nga data 5 qershor deri në datën 10 qershor. Aty mori fund, do të thotë që ishin 6 ditë aktive po. dhe njihet si lufta 6 ditore. ditore. E ka gjetur Gesi 932 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo Gesi. Bravo, bravo. i qoftë Gesit. Altin, çfarë bën Altin? Okej. Ëh, uh, mund të bëjmë uh, një pyetje tjetër? Edhe kjo ka lidhje me kohën, gjithmonë me kohën. Me kohën. Mhm. Mm Atëherë. Njëri nga filmat më të bukur të vitit të kaluar. Mhm. Mm Mori për bazë historinë e vërtetë të zotit Winthrop, të cilën ai e kishte shkruar vetë. Mhm. Mm ku tregonte se si u mor peng dhe u mbajt skllav për kaq vjet. Sa vite pra? Sa vite pra? 069 20 70 222. 0692070222 njëri ndër filmat më të vlerësuar të vitit të kaluar miq të dashur kishte si bazë librin me kujtimet e vërteta të shkruar nga vetë personi i cili u mor peng dhe u mbajt skllav mm -hmm. për kaq vjet sa vjet është pyetja për ju shkojmë tek muzika kemi kohë për muzikë apo s'kemi kohë mirë yeah. Jo. s'paskemi kohë për muzikë po do të kemi muzikë vetëm pas pak shkoj që Mark Ronson bashkë me Bruno Mars Ndonjëherë do të kruash veshin dhe se kruan dot dhe kur ia del gjen ndonjë gjë, për shembull një nga ato kruajtëset e veshëve, edhe je rehat. Ja, dhe mbyllet, mbyllet njëri sy për shembull, fillon ka. Nga ajo, por kisha disa ditë, disa ditë që dëgjoja, dëgjoja mm. këtë këngë, uh, Uptown Funk, dhe dëgjoja uh, pikërisht më kujtonte e sigurisht që kjo ka motive nga nga disa këngë të Prince, uh, Funku e këto mm -hmm. gjitha këto gjëra dhe Normalisht këndon muzikë gjithkohës, po ishte një motiv i i caktuar, një moment në këngë që mua më kujtonte një këngë tjetër, por nuk isha i sigurt se kë. Se diçka që e kisha dëgjuar shumë herë, ë, uh, por që ishte dëgjuar prej shumë shumë vitesh, e kisha këtë ndjesinë dhe ëh, mm -hmm. Dhe, dhe e gjeta, më në fund. E gjeta. Ëh, uh, ishte ky momenti këtu në në Uptown Funk. Kjo, tiriririm, mm, tiriririm, tiriririm. Dhe më në fund mbas shumë kërkimesh, unë e gjeta dhe ja ku është. Fiks. Wow. Hajdut. Kopjac. Është Michael Jackson, Jam. Po, është treguar mizor se duke ditur se Michael s'ka ç'të bëjë tani. Se po të ishte gjallë Michael i këpuste në gjykata. Po. Aha. Ore si i bënin këngët para para 25 vjetësh, ha? Ah, më të bukura. Kjo kjo është nga albumi Black and White. Jam është kënga hapëse e atij albumi. Edhe unë kisha një kasetë që ma bënë dhuratë, që ishte ardhur nga Greqia. Ishte e tëra e bardhë, jo e tejdukshme, por e bardhë. E bardhë. Ti gjeje, po, vetëm uh, kaseta TDK në atë kohë ose ça ishin ca të tjera. Që, por e di se duhet ta kem edhe unë diku në në shpi. Zbulova që magnetofoni që kishim blerë kishte volum. Sepse deri në atë kohë, nga që gjitha kasetat ishin të regjistruara nja 100 herë, e ke parasysh ti, ishte kopje e kopjes së kopjes së kopjes. Mm. Jo, po edhe edhe kur e merrje një kasetë, ajo ishte kasetë e regjistruar mbas një po, po. regjistrimi, mbas një regjistrimi, kështu që ti mund ta kishe të re kasetën tënde, por që ajo që që hidhje aty ishte një që kështu, edhe gjithmonë këngët kishin një ndërprerje, kishin një defekt. Dhe kur kam marrë një kasetë origjinale për herë të parë, Magnetofoni dëgjohej deri në dhomën tjetër. Fare mirë madje, e kuptova që ishte faji i kasetave që s'dëgjoheshin mirë, po. Se kujtoja se kisha e kisha pa volum. Edhe s'u tregoja njerëzve që e kisha pa volum, se më vinte zor. Po gjithsesi, okay, um, kemi mbërritur në fund fare. Unë kam pyetje sa të duash, po po e lëmë me kaq. Që Altini e gjeti, bravo për Altinin. Lëri furçat. Dhe Vera fiton një lule nga bota e luleve mm. dhe për kuicin e fundit është Gerti nga Tirana që ka thënë 12 vjet sklav. 12 vjet. bileta për po. Bravo, bravo. Është historia e zotit Solomon Winthrop që u mor peng e u mbajt sklav për 12 vjet. Një, e patë, film shumë e bukur. Michael Fassbender, uh, Brad Pitt, e e gjigjo jo, ha gjigji, jo, jo, s'e di si ia themi dot emrin, është shumë e vështirë për t'ia thënë, por që ishte një film i mrekullueshëm që pamë edhe vitin e kaluar. Okej, okay, mirë, faleminderit shumë. Um, kemi përshtypjen e fortë që kemi mbërritur në fund. Temperaturat janë ulur në këto momente. Jo, ka pak diell, kemi ka shpresë. Na na na premtoi para. Na premtoi që do të na thotë 40 minuta që do na thoshte. Po. Le të shikojmë se ç'na thotë tani. 3 gradë. 3 gradë. 3 gradë në këtë moment. Mirë, okay. në krahasim me minus 5. Po, tani. Mirë është. Minus 5 ishte kur filluam, kur mm. filluam. E ishte ishte top, ishte top për shtat. Olta gjithmonë ka një rritje. Shihemi nesër miq, e mbyllim po, e Olta na e rriti temperaturën me 8 gradë këtu në klubin e mëngjesit. Ne do të shihemi nesër kur mund ta çojmë 18, le të shohim nëse ndodh. Jo. Miq, ju përshëndesim dhe nëse ndodh, do të ketë Zhveshje. Turbulenca. e turbulenca pse jo? Mary J. Blige do vijë me U2, One tani. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur.